mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon kao i svakog četvrtka preko puta mene Marije Ražnjević. E, dobar vam dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Danas ćemo se pozabaviti sa malo mrskom temom. uh <laughs> Kojom? Pa riječ je o napuštenim životinjama, odnosno skloništima za napuštene životinje. Budite ovdje. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. A reći ćemo vam odmah svima na početku ove emisije da se možete priključiti u razgovor i to putem 642-855, dakle 047 642855. Marija, u samom uvodu što nam imate za reći? Pa evo ovaj problem napuštenih e, kućnih ljubimaca, sve prisutni mogli bi reći nekako stekla sam dojam da prevladava mišljenje kako do tog napuštanja kućnih ljubimaca najviše dolazi u ljetnim mjesecima, odnosno u vrijeme godišnjih odmora jer se nekako uvijek tako pred ljeto intenzivnije te priče provlače i provode se nekakve akcije, inicijative, znači pokušava se apelirati na vlasnike da ipak ne ostavljaju svoje kućne ljubimce, da ih na neki način zbrinu. Međutim, malo sam išla provjeravati dalje ova istraž istraživati pa sam našla da statistike ipak pokazuju da se takve stvari zapravo događaju podjednako tokom cijele godine. U svakom slučaju kada bi se svi vlasnici odnosno posjednici životinja pridržavali zakona odnosno propisa napuštenih životinja uopće ne bi ni bilo zato što evo postoje jednostavno rečeno zakonske zabrane napuštanja životinja Um, uh, zabranu propisuje zakon o zaštiti životinja, dakle temeljni zakon koji općenito regulira područje vezano za životinje, općenito postupanje sa životinjama. On dakle izričito zabranjuje napuštanje životinja, ne samo kućnih ljubimaca, nego općenito, znači i domaćih životinja i bilo koje drugih životinja koje čovjek drži pod uh, svojim nadzorom. Uh, taj zakon ima još jednu, evo, barem meni zanimljivu odredbu um, koja kaže da su vlasnici dužni zbrinjavati mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca, od odnosno ako ih sami nisu e, u mogućnosti zbrinuti ili jednostavno to ne žele, onda su <clears throat> dužni snositi troškove njihova zbrinjavanja. Međutim, svi vidimo da u velikom broju slučajeva nažalost nije tako. Dakle, vrlo često vidimo prizore e, i ostavljenih mačića i šten, e, štenadi kako su ostavljeni i po ulicama i po kontejnerima i na smetlištima i zatvoreni u vrećama i u kutijama neki nažalost idu čak i korak dalje pa ih ono utapaju, općenito smrću na razne načine što je još bolesnije, neki se znaju time javno hvaliti na društvenim mrežama. Ehm, eto u velikom broju slučajeva dakle e, Dobro, zašto nitko ne reagira nikom? Da, da, problem je u tome to, to sam taman ovaj, htjela reći da e, iako je zakonom propisana novčana kazna u iznosu od 5 do 15 tisuća kuna za napuštanje e, životinja u najvećem broju slučajeva vlasnici jednostavno ne budu sankcionirani. Dakle, mi u svakom slučaju imamo zakone koji jako lijepo to reguliraju, koji itekako štite dakle životinje, prava životinja, ali jednostavno te odredbe se u praksi nekako ne provode. Ehm, ne mogu evo da ne uprem prstom u veterinarsku inspekciju s obzirom da su oni po zakonu nadležni, zapravo njihova je dužnost eh, provoditi nadzor, provoditi kontrolu nad, e, nad samim tim odredbama e, zakona o zaštiti životinja. Dakle, da li se provode, da li, da li postoje neke nepravilnosti, dakle oni su ti koji su ovlašteni sankcionirati takve osobe, međutim evo u velikom broju slučajeva to jednostavno izostaje. Eh, ne znam da li zašto eh, sami ne pridaju tome neku pažnju, ali kažem, zbilja trebalo bi nešto mijenjati po mhm. tom Iz toga razloga se sugrađani, odnosno građani uopće ne boje. Zakon se ne primjenjuje pa mogu raditi što To im zapravo kao da ih na neki način motivira zapravo. Vide da, da u, pravilu, barem ja nisam čula evo da je netko bio <laughs> kažnjen zbog toga. Eh, ne samo zakonom o zaštiti životinja da je ovaj da propisuje dakle sankcije za takvo ponašanje, nego imamo i u kaznenom zakonu čak e, e, odredbu e, koja zabranjuje usmrćivanje, zlostavljanje, općenito nanošenje boli, nepotrebnih patnji životinjama i sl. I tu je, dakle, za takvo kazneno djelo propisana je zatvorska kazna do jedne godine. Dakle, riječ je samo o zatvorskoj kazni. Dakle, nema mogućnosti novčana kazna ili zatvorska kazna kao u nekim slučajevima pa si počinitelj može, aha, ono, da tako kažemo, birati da li će platiti ili će ići u zatvor. Dakle, ovo je e, isključivo novčana kazna. Međutim, evo, kažem, opet odredbe se ne provode. Ja zaista nisam još čula e, da je netko nekog prijavio da, da e, uglavnom ljudi nažalost šute o takvim stvarima. Da. U redu, što je sa skloništem Mutinja? Evo, e, pa sklonište općenito e, zakon iako zabranjuje e, znači napuštanje životinja, on ujedno predviđa dakle da će napuštenih životinja ipak biti. Tako da ovaj rješenje tog problema vidi u osnivanju skloništa. Po tom zakonu znači osnivanje skloništa u krajnjoj liniji dužnost je jedinice lokalne ili regionalne samouprave, dakle oni su dužni financirati radi osnivanje takvih skloništa na svojem području, već ovisno o svojim potrebama. E sad, e, što se tiče samih e, skloništa imamo jedan onako, ja bih rekla, poprilično dobar pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi e, koji sadrži niz odredbi kojima se zaista ono do zadnjeg detalja uređuje dakle kako mora izgledati to sklonište i zapravo kako se mora odnositi prema tim životinjama. Ja bi možda evo samo istakla nekoliko odredbi koje navode da životinje ne smiju trpjeti glad, žeđ, da ne smiju biti izložene fizičkoj nelagodi ljudi strahu, da moraju biti zaštićene od ozljeda, od bolesti, da se moraju nalaziti u okolišu koji je primjeren njihovoj vrsti, da prostorije moraju biti dovoljno osvjetljene, čak su propisane, dakle idu toliko u detalje da čak propisuju znači e, maksimalne, minimalne temperature koje moraju biti u tim prostorima u ljetnim mjesecima, u zimskim mjesecima. Tako da kada bi ta skloništa zapravo držala se svih tih e, <laughs> odredbi navedenih u pravilniku, to bi zaista bili onako mali hoteli s pet zvjezdica za napuštene životinje životinje. taj pravilnik je, pa rekla bi onako, relativno star, on je iz 2004. godine, on je znači donesen još po starom zakonu o zaštiti životinja. trenutno važeći zakon o zaštiti životinja iz 2011. godine s nekim još kasnim izmjenama, međutim sada je trenutno e, u postupku donošenja novi zakon opet Javna rasprava je baš trajala sad do ponedjeljka 12. rujna gdje su dakle građani općenito, dakle svi tko je bio zainteresiran mogli i podnijeti svoje prijedloge, primjedbe i tako dalje na nacrt prijedloga zakona. E, I evo recimo udruga Prijatelji životinja, oni su podnijeli zaista niz primjedbi i prijedloga na taj nacrt e, e, prijedloga zakona. Između ostalog tražili su da se ukloni sadašnja odredba, dakle koja postoji u Zakonu o zaštiti životinja o mogućnosti usmrćivanja životinja nakon što provedu 60 dana u skloništu. Dakle, oni traže da se ta odredba u potpunosti izbaci iz zakona, mada htjela bi naglasiti da i sadašnji zakon, dakle trenutno važeći, on propisuje tu odredbu 60 dana. Međutim, ne propisuje kao obvezu skloništu, dakle da je sklonište e, obvezno, da ono mora e, usmrtiti životinju nakon 60 dana, nego mogućnost. Dakle, možeš, ali i ne moraš. Mhm. tako da, ovaj, evo, kažem, udruga prijatelji životinja traži da se to potpuno izbaci i da se općenito manje pažnje posvećuje tom, da tako kažem, doslovce čekanju da protekne tih 60 dana da bi se životinja životinje usmrtilo, da se zapravo više truda i pažnje ulaže u oglašavanje životinja koje se nalaze u skloništu i jednostavno pokušaje njihovog udomljavanja, jer to je mhm. zapravo jedino ispravno. <clears throat> Jeste li možda dobivali pozive putem zelenog telefona? E, jesmo, da. E, pozive smo zaprimali e, vezano baš za naše sklonište. međutim, Problem je u tome što e, nitko ne želi, e, znači javno, e, nitko ne želi javno izići s tom pričom, nitko ne želi, dakle ja sam molila da li bi mogli recimo nam nekakve svježe, da tako kažem, fotografije iz kojih se vidi dakle trenutno stanje, međutim nažalost nismo to uspjeli dobiti. Dakle, inače naše sklonište postoji već dosta dugo. Ono je započelo s radom još negdje 96. godine kao higijenski servis i higijeničarska služba pa je 2007. kako su se zakoni, propisi, uvjeti, svašta <laughs> nešto mijenjali, su kao prešli u sklonište. U svakom slučaju gledala sam malo njihovu web stranicu koja je, evo, moram reći onako dosta skromna, međutim, među tih e, malo informacije koje su tamo ovaj, izložene, e, između ostalog stoji kako e, je sklonište sagrađeno i uređeno po svim propisima. Nažalost, ne mogu se s tim nikako složiti jer ne samo na temelju navoda po pojedinih građana e, koje smo dobili, već i iz fotografija e, koje smo imali priliku vidjeti, e, jasno se vidi da je to zapravo daleko od istine. Konkretno, evo, u rujnu 2014. godine aktivisti iz Zagreba su u dva navrata posjetili sklonište na Utinji. tom prilikom je nastao veći broj fotografija koje su oni iznijeli u javnost i između ostalom bilo je to objavljeno na nekim lokalnim portalima, dakle i fotografije i cijela ta priča a, zapravo te fotografije blago rečeno su zgrozile javnost. Mene osobno su isto zgrozile kad sam ih gledala, jednostavno ne možete to gledati, a da vam se onako da se stisne. na tim fotografijama jasno se vidi i da boksovi nisu očišćeni, da su pretrpani, da su psi izgladnjeni, i neuhranjeni, da nisu razdvojeni po spolu, po starosti. Zapravo već iz samih fotografija vidi se niz nepravilnosti. tada je podnesena prijava veterinarskoj inspekciji inspekciji koja je nadležna, koja je zapravo dužna provoditi nadzor i u slučaju bilo kakvih uočenih nepravilnosti izricati sankcije. A, međutim, veterinarska inspekcija je odgovorila da je sve u redu, da je sve u skladu s propisima, da tu nema nikakvih nepravilnosti, da su psi dobro zbrinuti, da su svi siti, da su svi čisti, da su u dobroj kondiciji, u dobrom stanju. Međutim, evo kažem, priče i, i, fotografije volontera, općenito ljudi koji su posjetili to sklonište govore nešto sasvim drugo. Udruga Prijatelji životinja se isto tako nekoliko puta angažirala oko toga i slala pri prijave zapravo na, na sve moguće i nemoguće valjda adrese. E, međutim, odgovor je opet bio isti. Dakle, sve je u redu i sve je po propisima. E, samo bih htjela ovaj, još, jednu, e, još jedan podatak istaknuti, a to je da sklonište godišnje iz gradskog proračuna dobiva 700 tisuća kuna. Dakle, to, su to je novac koji dobiva samo od grada, ne računajući još i donacije iz nekih drugih izvora. tako da mislim to, to su u svakom slučaju veliki novci i jednostavno ja prva nisam mogla a da se ne zapitam kad sam vidjela slike u kakvim uvjetima zapravo žive ti psi e, da li e, sav taj novac zaista ide e, tamo gdje bi zapravo trebao ići Um, zadnji podaci evo koje sam uspjela naći u lipnju ove godine gospođa iz Zagreba je posjetila sklonište, udomila je psa E, isto tako ostala je zgrožena dakle slikama koje je vidjela, odlučila je to iznijeti u javnost. E, članak je javno objavljen, e, dakle prema njezinim riječima stanje se nije promijenilo u odnosu na onu 2014. Navodi da su u posebno lošem stanju štenci koji zapravo jednostavno ne mogu zapravo sve to izdržati, da su podhranjeni jer im se daje hrana koja nije primjerena njihovom uzrastu, koji uopće nisu u mogućnosti jesti, da su puni parazita, da, da vrlo često zapravo uginu nakon što ih se udomi, tako da stanje je zaista grozno. vezano za samo sklonište, evo da stvar bude još i gora, prije nekoliko dana bila je objavljena informacija da će se sklonište, odnosno da, da je plan da se sklonište premjesti u Pokupsko cerije na što su se evo volonteri i ljubitelji pasa pobunili smatrajući da će to još e, samo dodatno otežati udomljavanje jer zapravo već i sad je sklonište dosta udaljeno od grada i nekako dosta od očiju javnosti tako da jednostavno ljudi smatraju ako ga se makne još dalje da, da će onda zapravo taj postupak udomljavanja teći zapravo još, e, još teže. Sklonište u Pokupskom ceriju, evo za one koji e, ne znaju poznato je kao zloglasni šinteraj gdje je zapravo ubijanje pasa svako svakodnevna pojava i upravo iz tog razloga e, recimo grad Velika Gorica im je e, prošle godine otkazao suradnju e, i prestali ih financirati. S tim da evo jutro sam vidjela opet je objavljeno da je ipak ta odluka o premještaju stavljena na čekanje, da gradsko vijeće tek će odlučiti da li će odlučivati na nekoj od sljedećih sjednica, pa evo sve je to na čekanju. Ali evo isto tako imamo i online peticiju koju su, ne znam točno <laughs> tko je pokrenuo, ali svaka čast kogod da je. Ja sam ju jutro potpisala, evo pozivam i sve druge da se uključe, da potpišu peticiju, pa evo dok oni odlučuju šta će, kuće da evo bar mi pokušamo nešto napraviti da, da spriječimo da se životinje presele iz ovog lošeg stanja u kojem su sad zapravo još daleko lošije. nevjerojatno, ovo je, ovo je prva emisija u kojoj Mariju nisam uspjela prekinuti, očito je da je jako vezana za pse, a, no međutim mi smo došli do samog kraja naše današnje emisije, a, vrijeme je i da čujemo što je sa reciklažnim dvorištem na Ilovcu. Evo napokon je otvoreno e, prvo e, reciklažno dvorište, nalazi se na Ilovcu, građani imaju mogućnost e, odvojeno odlagati 30 tri različite vrste otpada. Uh, svoj otpad mogu besplatno dovesti svaki radni danom um, od 17 do 7 <laughs> do 15 sati, pardon, ili subotom od 6 uh, do 14. A što se tiče samog popisa vrsta otpada, evo, ako netko želi znati što točno sve može odlagati, tamo može posjetiti Facebook stranicu Pana, objavili smo onako uh, cijeli taj popis, pa evo, mhm. da budu mhm. sigurni. A ostanite ovdje da još najavimo i sljedeću emisiju sljedećeg četvrtka. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. O čemu ćemo sljedećeg četvrtka? A, zapravo sljedeći četvrtak, evo, nažalost <laughs> moramo preskočiti budući da ja vrlo vjerojatno neću biti taj dan u Karlovcu, ali evo, poklopilo se nekako ovom rujnu da imamo pet četvrtaka umjesto onih uobičajenih četiri, tako da imamo još jedan četvrtak. E, e, bavit ćemo se vodama, evo, u prošloj emisiji smo se bavili problemom otpadnih voda, e, u sljedećoj emisiji, barem evo, plan je baviti se onim drugim dijelom problema vezanima za naše vode, a to su evo male hidroelektrane koje su strahovito popularne u zadnje vrijeme, tako da e, Priča je aktualna, riječ je o maloj hidroelektrani na Šušnjerom slapu. E, dakle, nedavno je bila i regata e, vezana za to, tako da evo, u sljedećoj emisiji malo ćemo se detalje pozabaviti tim problemom. Hvala lijepa Marija. Hvala tebi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.